Esker mila intzageta eta sari arte abertzalen batasun alderdi politikoa ofizialki desai da, ala jakinarazi eh, zuen, jakes eh, bortairuk bozera maileak, duela egun batzu hasteko berriak katera zuen elgarrizketa batean, ehb Bai alderdiaren kongresuaren bezperan gainera gertatzen da hori, hemendik inda guztiak ehb Bain emanen dituztela azaldu zuen, Abertzale matasuna mila batzun talarogoita sortzian sortu zen eta preseski jakes bortairu aberen sogerako hasteko militante bat gurekin dugu egunan. Egunan, bai. Abertzale matasuna, oino, ari zen, bizi zen, ikustenuan etzera gehiago? Bona, ba, egia erran azken e, bi urte hauetan, hor eh, aktivitate gutiago zuen, eh, baina bai, beti beti hor zen, azteko etzen disolbitu eta ba zuen bere hor dezkaria ehatxe bai eko zuen erritzen. jakindugu beraz desagertu dela edo disolbitu dela, joan den ustailean jadanik ustut jakin arazi zinutela militantei? Hori da, e, rabaki genuen ez publiko egitea bereziki, ehatxe bai eko militante guzieri aldiz informazioa eman genien. Zendako orduan desagertzen da abertzale matasuna? Ba, desagertzen da, eh, funtsian ez baitu eh, gehiago eh, funtzio politikorik betetzen. Garagai bateko tendentziak nolaz bait, edo leho desberdinak ba, apeska bat gainditu dira, beste batzu agertu baitira. Eta orduan, uh, zuen etzuen gehiago funtziorik betetzen alde batetik, eta bestalde, atxe bai izanez orain, uh, etxe haman komuna, indar guztiak, energia guztiak hortan ematen dira, eta de facto etzen uh, eh, aski indarrik eta energiarik ondotik eh, beste egitura bat bizirazteko are gehiago etzuelarik funtzionik. Justuk izan dako orain indarrik etzelako gehiago? Ez, lehen erran bezala, gehien bat etzuelako. Funksio bat delarik uh, tresna bat bizida. Ez padu funksiolik betetzen, ez da bizitzelik beraz hor uh, desegin behar zen arrazorik gabe, eta desegin da inolako arrazorik gabe uh, derentzat. Hala ere, EH bai koalizioa sortzen ari zelarik, eh, bai batasunak, bai euskalkatasunak, bai abertzale matasunak, beren alderdiak atxiki zituzten, eta horren desagertzia deliberatzen da, zendako zer aldatu da ordutik? Bo, etapa desberdinak izan dira, EHE bai sortzen derarik koalizio gisa 2008an, hor, da soilik eh, alderdi batzuen arteko hauteskundetarako bai. koalizioa. Eta luzaz horrela segituko du 2008a arte. Asiran pontualki hauteskundeak direlarik elkartzen dira, eta egiten dute hauteskunde kampaina elkarrekin, eta pixkanaka, pixkanaka, ikusirik zeharrakasta, ikusirik eh, elkarlana emendatuz doala, ikusirik ere egoera politikoa aldatzen dela, eta hainbat uh, zatitze lehoak dejagertuz doa zela, eh, hasten asten koordinazio irankor bat sortzen, eta askifite hor mugimendu mogimendu berri bat sortzeko asmoa ere agertzen da. Eta orduan 2008-2008 laura, bada prozesu zabal bat, inkesta zabal bat egiten da ere abertzanen artean 2008an, jakiteko jendeak eh, nola ikusten duen eh, etorkizuna, eta 2008an hor uh, eh, ehatxe bai mugimendu politiko gisa sortzen da, Barne edo sorkuntzan diren alderdiak segitzen dute, biltzen eta beren ekarpenak egiten, badute ordezkaritza bat or, eta orain arte horrela segitu da bakotsak gero libro da egiteko bere autuak eta abek bere aldetik berea egin du hor eh, disolbazioarena. Mile batzun zuntan laro sortzian sortzen da AB, hor duan, uh, eh, ze kontestutan sortzen da, zendako? Sortzen da, uh, bon, garrai uh, desberdinetan, eto politikan aritzeko beti uh, indarmetaketa, eh, behar da egin, uh, indarren artean, nahiz eta bakotsak bere bere hildo berezia izan, bere eskakizun bereziak izan, hainbat momentutan eta bestak beste hauteskundeetan eh, beharrezkoa da hor eh, indarrak metatzea. Eta orduan laragoita sortzean hori gertatzen da, eta hor eh, be, lehen aldiko egiten da koalizio bat hor, duko alderdiekin, eh? beraz EMA, Eskol Batasuna eta EA, eta horiek beraz osatzen dute koalizio hori, eta bertzaren batasunaren izenean agertzen dira, eta hor da agertzen lehen aldikotz eh, abe izena. Baina hor ere koalizio gisa iraunen du luzaz, eta amazazpia arte, nun eta hor ere errebakiko da, hor eh, talde ez gain izatea mugimendu oso bat. Ipar Euskal Herriko ezkertiak abertzaren politika markatu du, abek, abertzaren batasunak. Ibilbidea ez da beti lehun-leuna izan, batasun alderdiarekin e, berezikia gemana komplikatua izan da gare batzuetan. Ordu hartan, borroka jamatuaren estrategiak zituen zatik eta undiak eragiten, mm, hori gainditua da, edo gainditu izan da, Bai, bon, e, mugimendua beraz abertzaren bat sortzen da, eh, largoita mazazpian, eta sortzen da dinamika azkar batekin, kampaina handi bat eh, martxan ematen baitu, hor eh, departamentoaren alde eta eskolenko ofizialtasunaren alde. Eta hor bada dinamika azkar bat, e, sektore berri anitz onkitzen dituena. Gero, bi e, gertatzen da, zatik eta hori, eh, abertzaren bat asuna eta bat asunaren artean, batu duzun bezala borroka armatua tartean, borroka armatua baino gehiago da, eta hi suetena galdegin edo ez. Eh? Ateratzen gira hor Lizarra Garazi eh, prozesutik, eh, esperantza eta luxioa initz piztu duen eh, fase bat, aukera initz irekidituenak eta hoiek guztiak gelitzen dira piskat geldirik norazpait hor eh, borroka armatua berriz delarik eta egoera norazpait blokatzen delarik. Bon, eta hor nahin zinean eh, jarrera desberdinak bat dira. Baina ez da hori bakarrik, momentu berean batasuna prozesua sortzen da, errakunde nazional bat sortzeko, eta horri buruz ere badira ikusmolde desberdinak, eh, batzuek eh, iparaldean e, ez dute ikusten hor hain fite eta e, eh, olako errakunde bat sortzea, iparaldeari autonomia gutiago utziza, eta hainbet jendek eh, aldarrikatzen dute iparaldeak izan behar du bere irakunde propioa, bere autonomia politikan eh, alitzeko, erritmo eta eh, desberdinak direlakoan. Gero, ehatxe bai sortzen ari delarik, eh, eldu da justu bokarmatuaren eh, bukaerarekin edo bukaeraren astapenarekin, eganezake, mm, badute lotura, Ez da, rasola, bon, oski hor uh, borroka armatua zen eta izan zen uh, eh, zatitze uh, eh, gai bat, hori uh, gabe, baina alata guztiz ere, 2000 eta zazpian sortzen delarik koalizioa, oino borroka armatua bada, eta eta frango ez da pizten du momentu hartan bertan, Ba, alata guztiz ere, hor eh, iparaldeko indar batzuek, beraz, uh, eh, bertzelen bat asuna, iparaldeko bat asuna eta eak, pentsatzen dute behar dela uh, bide bat urratu, elkarlanean uh, segitu, hasi baitziren eh, arlo batzutan eh, instituzioaren inguruan ere elkarlana, eta aukera berriak irekitzen zituena, eta beraz pentsatzen dute e, eh, zinbestekoa dela hauteskundetan bederen elkarrekin aurkeztea. Beraz, naiz eta hor borrokarmatua oino hor izan, ara ere indar bat egiten da hor hori gainditzeko. Noski, gero borrokarmatuaren gelditzearekin hainbat gauza aldatzen dira, eta maila batean ere erresten. Aztapenean, azteko, eh, batasunarekin eh, izan zinuten separaketa ondutik batasunarekin berriz eh, lan egin behar zen, hori nola, nola biz izan duzu, etzen menturaz hain erretxa edo erretxena? Bon, abertzaren bat asunean, 2002an bertan, gana haitu ziziotik urte baten burian, diadanik eh, finkatzen dugu eh, helburu gisa epe hor eh, ezker abertzale soziologiko guzti hori behar dela berriz bildu batu antolatu. Oztopo guztien gainetik. Beraz hori dugu zeru mugan horazpait eta ondoko urtetan saiatuko dugu hainbat ekimen martxan ematen horri begira. Naiz eta beti ez ados izan eta naiz eta abe barnean ere ez da frango izan bestak beste hauteskunde koalizioak direla eta. Beraz, ganezake, bada gogo hori, batzuen aldetik, ez badaden aldetik ere, eta orduan gogoa delarik eh, be, gauzak erresten dira. Antxo, goita mabost urteko ibilbidea, kalkulatu dut, berriz egin behar balitz, eh, berdin egin zinezakete, edo hots autokritika bada? Bai, noski bada, baina hor, ja, berko genuke, beste eh, ordu oso bat. <laughs> eta ez dugu, ez dugu. E, eta pa desberdinak izan dira, ez dugu beti asmatu, hankasartzak izan dira, baina eh, pentsatzen dut arata guztiz ere aben izan diren militante guztiak epoka desberdinetan, eh, baita ere gero utzi dutenak, eh, izan daitezke hor aberen izenean eta beri esker eh, egindako hainbat gauza, irekitako hainbat borroka hildo, instituzioa aipatu dugu, baina etxe bizitza ere eh, biziki bizikilan duzen eta abiatu zen. Beraz, eh, abantura horretan parte hartzeagatik nik uste denak arro izan daitezke, naiz eta noski hankasartzak egin eh, normal Eta agaz finitzeko jakez bortairu, EH Bairen kongresua izanen da fite, aski fite, zuek uh, orain uh, atxamaten duzu hori dela tresna mementukoa eta iraunkoga. Noski baiez, bada zonbait urte hortaz konbentzitua garela. Horaina beste fase bat eh, irekitzen da kongresu horrekin, ondoko lau urtetako norabideak, lehentasunak definitu dira, zuzendaritza berri bat hautatuko da, eta historiak segitzen du, eta haintzinagoaz. Ni esker gurekin izan ikoizuntan eta ondoko egunak arte. Bai, aio.